Hop, kofirlar shu mana hozir kofirlarning boshlig'i bo'lmiş, bugungi kunda fir'avnlik vazifasini bajarayotgan Amerika o'zini insonlarga o'zini iloh qilib tanishtirishlik harakat qilyapti-da. Iloh qilib olib kirishlik harakat qilyapti. Ya'ni bu har vaqtda fir'avnlar mana bu ishni qilishgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bandalarini o'zi yaratganligini bandalariga payg'ambarlar orqali yetkazgan. Bu o'zigagina ibodat qilishlikka Alloh taolo chorlagan. va o'zidan boshqasiga ibodat qilishlikni shirk deb Alloh subhanahu va taolo nomlagan. Va har bir vaqtda Alloh taolo mana shu payg'ambarlar merosxo'rlari bo'lgan ulamolarni ham chiqarib turgan, haqqa da'vat qiladigan. Va Alloh subhanahu va taolo bayon qilganki, u yerda tavhid rububiyani, tavhid uluhiyani, tavhid asma sifatlarida. Ya'ni rububiyatda yaratishda ham yakka Alloh subhanahu taolo o'zi ekanligini va ulug'iyatda ibodatda ham yakka o'zigagina ibodat qilinish kerak ekanligini va asma sifatlarda, ya'ni u zotni fe'llarida, sifatlarida hammasida komil ekanligi. Ya'ni u zotdiki shunday zotdiki innalloha samiyun alim, albatta Alloh eshitguvchi. Ya'ni eshitganda ham hamma narsani eshitadi. Hatto pichir-pichirlarimizni ham eshitadi. Eng maxfiy bo'layotgan tovushlarni ham eshitadi. Hattoki qalbimizda o'tkazayotgan so'zlarimizni ham Alloh taolo taolo eshitib turadi Alloh subhanahu taolo. Va Alloh taolo innalloh basir, albatta Alloh ko'rib turguvchidir. Ko'radiki, hamma narsani ko'radi. Hattoki qop qorong'i kechada qora toshni ustida ketayotgan chumolini ham ko'rib turadi o'z zot. Ya'ni Alloh subhanahu taolo haqiqati shunaqa. Buni bizlarga oyat orqali, ya'ni payg'ambarini tili orqali bizlarga yetkazgan, bunga bizning iymonimiz bor bu narsaga. Ha? Lekin kofirlarning boshliqlari bo'lmish. Ularda ana shu o'zlarida ilohlikni da'vo qilayotgan soxta ma'budlar ana shu har bir davrda fir'avnlari o'zida ham mana shu sifatlarni bor qilib insonlarga ko'rsatishga harakat qiladi buni insonlarni qo'rqitishiga yo'l orqali bo'lsin sehrgarlar orqali bo'lsin shu narsani harakat qiladi va fir'avn mana shunday o'zini sehrgarlar orqali qilardi qachoniki haq kelgandan keyin botil yuzi ochiladi fosh bo'ladi muso alayhissalom u yerda asolarni alloh subhanava taolo bergan edi u kishiga mo'jiza qilib ana shu asosini alloh taolo mo'jizalar orqali uniki ilonlarini uni sehrgarlarini botil ekanligini alloh taolo shunday ko'rsatib qo'ydi alloh taolo Firavnning asl basharasi ochilib ketdi. Ungacha insonlar hammasi Firavnni o'ldiradi, tiriltiradi, u bizning ilohimiz deb yurishardi. Xuddi shunga o'xshagan hozirgi kunda ham, ya'ni hozirgi bir qisqagina mavzu shuki, kim akbar? Allohu akbarmi yoki Amerika akbarmi? Alloh akbar. Alloh eng buyuk degani. Alloh taolo Qur'onda afala yatadabbarunal Qur'on dedi. Qur'onni ular tadabbur qilmaydilarmi dedi. Ya'ni tadabbur degan narsa bor. Ba'zi narsalarni biz o'qiymiz, o'rganamiz, tadabbur qilmaymiz. Tadabbur qilish kerak. Ya'ni tafakkur qilish kerak ana shu oyat, hadislarda. Ya'ni Alloh taolo afala yatadabbarunal Qur'on, Qur'onni tadabbur qilishmaydimi? Ya'ni fikr qilishsin Qur'on har bir oyatlari haqida deydi. Xo'p, mana Qur'onda Allohda akbar ekanligi ko'p bayon qilingan. Va namozlarda ham hattoki mana qarangki, har rakatda, har namozda nima qilamiz? Allohu akbar. Alloh eng buyukdir Alloh taolo. Eng ulug'dir Alloh taolo. nima qilamiz sajda qilganni ham, ruku qilganni ham Alloh eng ulug'dir. Alloh eng ulug'dir. Doim mana bu kalimani ishlatamiz. Lekin musulmonlar ham mana shu kalimani ishlatadi, lekin mohiyatini unutgan. Alloh eng buyuk dedi, Alloh eng kuchli zot dedi-da, lekin kofirlardan qo'rqaveradi. Kofirlardan qo'rqadi. Ya'ni kofir mana shuni o'zini targ'ibot orqali olib kirdi. Amerika o'zini xuddi iloh qilib ko'rsatgisi kelyapti. O'zini hamma narsani eshitib turamiz degan tushunchani olib kirmoqchi bo'lyapti dunyoga. Hamma narsani ko'rib turamiz degan tushunchani olib kiryapti. ate bu narsalarni qiladiki ate mana bu narsalarni doim ustimizga tushiraveradiki nimaga men hamma narsani ko'rib turibman hamma narsani bilib turibman degandaqa sizni harakat qildirmaslikka harakat qiladida kofirlar jihodingizdan to'xtatishga harakat qiladi lekin ulardagi cheklangan mahdud ularniki ya'ni ularni ko'rishligi bilishligi cheklangan ularniki ular ham banda ular har qancha ular o'zlarini ziynatli qilib iloh qilib ko'rsatishga harakat qilmasin ular banda ular bandalik chegarasidan ilohlikka chiqib ketgan emas u soxta u gap ming taraqqaylashsa ham ular Allohning nimasidan, demak Alloh taolo belgilagandan oshchasini qila olmaydi. Bizlarga Alloh taolo yozib qo'ygan foydadan oshchasini ham bera olmaydi, zarardan oshchasini ham bera olmaydi. Mana jihodni minbarini, ya'ni jihodni cho'qqisidagi foyda shuki, siz tavhid haqiqatini tushunasiz bu yerda. Siz bu yerda har soniyada Allohni marhamati bilan, Alloh berayotgan imkoniyat bilan his qilasiz. Ya'ni o'zingizni nimangiz bilan emas. Ya'ni Alloh taolo beryapti. Demak, shunday janglarni ko'rasiz, shunday bombalardan chiqib ketasizki, bu yerda odam tirik chiqish kerak emas deysiz. Lekin bilasizki, Alloh taolo sizga hayot berayotganligini. O'zi tashqaridagilardan so'rasangiz, tashqaridagi musulmonlardan ham kim hayot beradi desiz, Alloh deydi, uni biladi. Kim o'ldiradi Alloh deydi, lekin beg'am yuraveradi. Ya'ni unutib o'limni nimaga? Xuddi uzoq yashayman deb oyladi da yoki hayotini ham bir hayot bo'lyapti deb oyladi da Lekin bu yerda siz his qilasiz. His qilasizki, Alloh beradi hayotni. Har bir soniyani. His qilasizki, bu o'limni Alloh beradi. Demak, mana shu Alloh subhanahu va taolo akbar, buni his qilishimiz kerak, qalb-qalbimizga buni san joy qilishimiz kerak. Mana Amerika nimaga o'zini istixborot filmlarini chiqaradi? Kinolarda ko'rsangiz, nima qilib ko'rsatadi? Xuddi nimalari istixborotlari, FBRlar butun dunyoni nazoratiga olgan. kuzatayotgan bitta odamni shunday qilsa telefonlarni ham eshitib qo'yayotgan shunday hamma narsasini eshitayotgan qilib o'zini bilayotgan qilib ko'rsatadiki insonlarni qalbiga qo'rquv soladi amerika hamma narsani bilib turar ekan yoinki amerikani qullari bo'lmish o'zbekiston va hokazo davlatlar masalan rahbarlar nima qiladi sms chaqiradi aytadiki olti yil oldin u bir bir adirga chiqqansan shunda yoningda bittasi bo'lganida ha ana shu odam kim edi deb qo'yadi E sizga tushuncha keladiki, endi 6 yil oldin mana shu yerda chiqqanim bilgan bo'lsa, bittasi bilan demak hamma yurganini bilib turibdi degan tushuncha keladi. E uni maqsadi hamma hayotingiz bilmaydi. Faqat sizga ba'zi bir nimalarni aytib qo'yadiki, shu bilan biz seni ko'rib turibmiz degandek qilib qo'yadi. Yo, ular unaqa qila olmaydi ular. Ya'ni shunday tushunchalar olib kirib qo'yadiki, ular keyin sizga ansorlik qilgani ham qo'rqib qoldi mana musulmonlar. Hatto musulmonlar bir-biriga ishangani ham qo'rqib qoldi. Ya'ni shu tushunchani kofirlar olib kiradi doim. Ya'ni shu tushunchani biz chiqarib yuboraylik qalbimizdan, chunki siz bilan biz ummat yetakchilarimiz hozir mujohidlar. Bu narsani qalbdan chiqarishimiz kerak va ummatga shuni da'vat qilishimiz kerak baralla. Ey musulmon birodarlar, ulardan qo'rqmanglar. Ular ya'ni Alloh subhanahu taolo yozib qo'ygan naqshasini qila olmaydi. Nima qilinglar? Ya'ni sizlar Amerikadan bo'lgan qo'rquvni qalbdan chiqaringlar. Ya'ni qo'llar qaror olinglar, qo'rqmanglar, inshaalloh g'olib bo'lamiz. Amerika kirgan vaqtda aniq g'olib bo'laman deb kirgan. Hatto sulh ham qilmayman degan. Ha, u vaqt o'z musulmonlar sulh qilaman demagan. Lekin avval sulh qilsa ham men qilmayman degan Amerika. Men bularni patchani chiqaraman deb kirgan, mana Alloh izni bilan xor bo'layapti inshaalloh. Shuncha qurol aslahari bor, shuncha narsasi bor. Nimaga yo'q qora olmayapti musulmon ozgina mujohidda? Chunki Alloh taolo yozib qo'ygan naqshasini bera olmaydi. Butun ummat bir bo'lsa ham, buni Ibn Abbos roziyallohu anhu Abdulloh ibn Abbosga, Ibn Abbos o'g'li Abdullohga Rasululloh vasiyat qilib aytdiki, "Ey o'g'lim, ey bolakay" dedi. "Sen bil, butun ummat hammasi bir bo'lsa senga foyda berishi uchun jamlanishsa, Alloh taolo yozib qo'ygan ochchasini bera olmaydi. Alloh yozib qo'ygan foydani beradi xolos. Endi butun ummat sizga zarar berish uchun jamlansa, Alloh taolo yozib qo'ygan ochcha zarar bera olmaydi. Bu hammasi banda. Allohdan boshqa hammasi banda, har qancha o'zini iloh qilib ko'rsatishga harakat qilmasin. tushunarli demak shuning uchun biz yakka robbimizga suyanamiz va faqat mana shu yakka robbimiz nima qilgan bizni hushyorlikka ham chaqirgan bizni hushyorlikka chaqirgan sabablarni qilib turib keyin o'ziga tavakkul qilishimizga alloh taolo buyurgan otimizni baylab turib keyin allohga tavakkul qilamiz otimizni qo'yib yuborib turib qilmaymiz shayxul islom ibn tamiya aytadiki kimdan kim deydi sabablarsiz tavakkul qilaman desa u olloh va rasulni ustida kulib turdi deydi sababni qilmasdan tavakkul qildim desa tushunarli mana bu o'rinlarda bo'lsin e'dod o'rnida bo'lsin muaskar bo'lsin boshqa keng jang holatlarida bo'lsin bir rahb qo'mondonlarga ham lozim bo'ladiki, nafarlarni ehtiyot qilmoqligi. Va endi qo'l ostidagilar nima qilish kerak bo'ladi? Itoat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu qo'rqa qachon nima qo'rqamiz biz? Biz jang qilgani kelganmizku deyilmaydi bu vaqtda. Bu paytda o'zini o'xshatishib qoladi. Va ana shu vaqtda siz u qo'rqoqlik bo'lib qolmaydi, balki siz ibodat deb qiling. Shu ehtiyotkorliklar nima deb biling? Demak, ibodat deb biling, birodarlar. Mana Amerikani masalan bu siyosatlardagi buni gohida bu tushunmay qolamiz. Bu nima degan urushlar bir qancha urushlar bo'ladi-da. Shundan bitta turi bitta jang qurol bilan bo'lmaydi urush. Yana bir turi media urushi deb qoladi. Ya'ni u sovuq urush bo'ladi. Холодная война deb qoladi. Ular shu nima bilan targ'ibot bilan urush qiladi. targ'ibot bilan mujohidlarni yomonotlik qiladi, targ'ibot bilan o'zlarini kuchli qilib ko'rsatadi, targ'ibot bilan o'zlarini ruhan tushunmaslikka harakat qiladi ular ham. Targ'ibot bilan qiladi. Ya go'da siyosat ham qiladi. Mana yaqinda bir Amerikani bitta ministri chiqib aytayaptiki, endi bu jentlmenlikda bu o'zini o'xshatyapti endi chiqib turib aytadiki buni siyosat bor tagida amerika deb qo'yadi demokratiyaga muxolif ish qilyapti deydi amerika xato ish qilyapti deydi nimaga demaysizlarmi deyapti men tekshirib chiqsamki deb qo'yadi amerikani bu fbrni istixborotini tekshirib chiqsam deydi butun dunyoni nazoratini qo'liga olyapti deb qo'yadi hammani telefonini eshityapti ekan, hamma butun davlatni internetlar nazoratga olyapti. Bu to'g'ri kelmaydi demokratiyaga deb uni yomonlab qo'yib turib, uni shunaqa tushunchani olib kirib qo'yadi insonlar yana. U o'zi aytadi, Amerikan boshqalari aytadi-da unga. qil shu narsani desa qiladida shunaqa qilib ham o'zini nima qilib qo'yadi nimaga bu musulmonlar mujohidlarni amaliyotlarini o'ziga burib ular ulardan foyda zarar o'lchaydi chunki ular bashara sochilib ketishi kerak emas ular mana shunday kinolar chiqarib istixborotlar chiqarib biz hamma narsani bilamiz hamma narsani tekshiramiz telefonni ham ushlaymiz uni ham ushlaymiz deb turgan bir paytda ularni yuragi bo'lmish ichkariga necha yuz yildan beri urush ko'rmagan amerikani ichiga alloh taolo 11 sentyabrda alloh taolo nasib qilgan mujohidlarga 11 sentyabrda bu haqiqatdiki buni mujohidlar qilgan edi bu narsani mana shu afg'oniston yo'llarida ta'lim olgan mujohidlar buni boshida Usama bin Laden rahbarligida 11 sentyabrda ana Allohning fazli bilan hech bir hayoli kelmagan, ummatda hayoli kelmagan, bashariyat hayoli kelmagan holat. Yo'q, hozirgi kunda Fir'avnini ana shu qasrlariga, hattoki ana shuni turgan ichki shaharlari, Nyu-Yorkdagi ana ikkita Hasan Husayn binoga nima qilingan edi, urilgan edi. Allohning fazli bilan yo'q bo'lib ketgan edi. Mana 10 yillardan oshdiki, shu kungacha bo'lgan dunyoning krizisi ana shundan deyiladi. Dunyo savdo markazi edi. yana ana shu kuni bekitishgan ediki, Vashingtonni ham portlash bo'lgan edi. Qayerda? Pentagonni ham urilgan edi. Ularning istixborotini markazi ham urilgan edi. 3 yerga samolyot urilgan ediki, ular qochib ketib qolgan edi ular. Bu bilan ular basharalar ochilgan. Kerak bo'lsa bular o'zini himoya qila olmaydi. Ya'ni bular ham o'ziga foyda zarar bera olmaydi. Alloh xohlasa kirib borishligini Alloh taolo ularga ko'rsatib qo'ygan edi va ummatga Alloh taolo ko'rsatgan edi. Ya'ni ularni sehrgarlarni sehrini fosh qilib ketgan edi. Xuddi Firavnning sehrgarlari fosh bo'lgan kabi. Lekin ular nimaga endi buni yopish kerak edi darhol. Darhol yopish kerak. Keyin Usoma bin Laden bayonot berdi o'zi qilganini, lekin orqasidan Amerika otishdida nima qildi? Shunday filmda ishladi, ko'rgan bo'lsanglar, dokumentalli filmlar. Go'yoki nima qilibdimi shuni Amerika o'zi qilib shuni. U endi Amerika uni terroristlar qil deb turaveradi bir shunday bir nimalar chiqadida xuddi go'yoki adolatparvarlar chiqadida amerikani qarshisiga aslida u amerikani foydasiga ishlaydi chiqadida mana o'n birinchi sentyabr deydi yaxshi e'tibor beringlar mana mana bu data kunlari musulmon nimalar yahudiylar ishga kelmagan mana mana kunlar bular kelmagan yana bular bu ustida yahudiylar turgan o'zi aslida shunaqa shunaqa ya'ni xullas uni gapini xulosasi amerika o'zi uni portlatganda o'zi portlatgan mujohidlar qilolmasdi uni kuchi yetmasdi faqat amerika dunyoni qo'rqitib qo'yishlik uchun o'zi portlatdi qayerdan kirish kirishni portlatdi dedi. Yana qarabsizki, ha bu kuchli ekan, urolmabdi-da buni dedi. Ha taysin taysinligi da Buni urolmabdi, yiqitmabdi, biz yiqitida eshityapmiz degan narsa qoladi-da. Tushunasiz, shunchani olib keladi ati. Shu O'zbekiston ham shuni qildi. 98-yilda haqiqatda shu Yahyo akalar kirgan, shu jamoat amirlari kirgan, haqiqatda Karimov kelayotgan mashinaga yaqin yerda portlash bo'lgan. Unaqa bir maqsad yeta lekin portlash bo'lgan o'sha yerda. Larzaga keltira olishgan. Alloh fazli bilan bo'lgan shunasan. Lekin u paytlarda bu jamoat bunaqa keng rivojlangan bo'lmagan, ya'ni targ'ibot berilib olmagan qilganligi haqida. Lekin ular nima qildi? Uni darhol yopdi-da, Kanif o'zi degan gap chiqarib yuborildi. Bu o'zlarini SMBC tarafdan chiqariladi bu gaplar. Yo buni Kanifni odamlar o'zi qildi, ya'ni atay bir shuni qilib turib dindorlarni qamashlik uchun qildiki, bir qo'rqitib qo'yishlik uchun dedi. Desa, ya'ni odamlar, "Kanif kuchli ekan, o'zi kuchligida o'zi. Buni nimasi kuchli, istiqborat" deydi, yana odamlar qo'rqaveradi. Agar unga kirib siz u yerda kanimftiki hatto yonigacha portlashni olib bora olgan bo'lsangiz, demak boshqa yerdan bular qira oladi degan tushuncha kelib qolsa ular qo'rqadi. Tushunasizmi? Doim ular yashirishlik harakat qiladi. Men yaqinda 20 tonnadan oshdi portlash bo'lyapti Afg'onistonda, katta kentda 20 tonnadan oshdi. Tasavvur qilyapsizmi? Ozgina bir 1000 rupiyaga yasalgan narsa modda tankni uchirib yuboradi, yo'qib tashlaydi tankni. Arzimagan pulga, arzimagan pulga bo'ladigan narsada ozgina nima yo'qib tashlaydi. A u u yerda 20 tonnadan oshiq tonna bor 20 tonnadan oshiq tonnada kirib borib portlatyapti orqasidan falangush kiryapti 5-10 ta odam fidoya kirib ketyapti kamarlar bilan qolganlarni o'ldirganga ya'ni shunday falangushdan tushib falangushga benzin qo'yib o't yoqib yuborishyapti qaytmaymiz orqaga deganda birinchi portlash bo'ldi shunday 20 tonna orqasidan shuncha odam kirib ketdi ha shuncha jang bo'ldi hali birodarlar ham chiqmadi endi Hatto boshda birodarlar topolmagan ham o'liklarda. Odam tirik topolmagan. Hamma o'lik bo'lgan, tirigini topish qiyin bo'lgan hatto. Keyinchalik ular pastda xabar beryaptiki, esimda borlik bor bir e, bitta o'lik, ikkita zahmiy mana deb Amerika xabar chiqaryapti. Shuncha portlashdan bitta o'lik, ikkita zahmiy ekanmiz. Ayta olmaydi-da hamma nimasini. Yo'q ketyapti, bitta baza yo'q bo'lib ketyapti. Bitta baza yo'q bo'lib ketyapti. U nima deyapti? ikkita o'lik bitta zahmiya shunaqa shunga o'xshagan ozgina bir sonda adadni aytyapti e, mujohid desa ko'paytiraveradi ikkitasi shahid bo'lsa ham hayron qolasiz yigirmatasini urdik deb turaveradi yoki ikki yuztasini urdik deb turaveradi <laughs> subhanalloh ajib ya'ni dunyoga nimasini ko'rsatmaslikka ular harakat qiladi. Ya'ni o'zini unaqa noqis nuqsonlarni ko'rsatmaslik. Lekin alhamdulillah kun sayin ular xorlanyapti. Kun sayin ular nima bo'lyapti? Chiqishlar ham mana chiqish ko'payapti, birodarlar, hatto jangga buyilib borib kelgan birodarlar videolarga chop keldi, chiqib ketyapti, chiqib ketyapti dedi. Shunday minglarga minglar chiqib ketyapti. Ku mana Alloh taolo Amerikani ham Alloh taolo xorlayapti. qandayki mana Hashr surasida Alloh subhanahu va taolo yahudiylar haqida aytganidiki, ha, Muhammad alayhissalom sahobalar borib Banu Quraydani ular muhosara qilgan vaqtda ular shunday kuchli qal'alari bor ediki, ular hargiz o'ylamasdiki, bu qal'adan biz ketamiz deb. Musulmonlar ham hargiz bu qal'aga kiramiz deb o'ylashmasdi. Ular mana shu qal'alari dushmandan daf turadigan kuch deb bilishardi ular. Lekin Alloh shunday ularni qalbiga qo'rquv soldiki, ular o'zlarini qo'llari bilan buzib chiqib ketishdi qal'alarini. Qo'rquv solib qo'ydi Alloh qalbiga. Allohu akbar. Mana shu oyat biz hayotda ko'rdikki, mana shu yerda birodarlar, sizlar o'rinlarida oldinga yashagan birodarlar, mana shu tirik guvohlar aytib berdilar, kechasi yotibmiz dedi. Kechasi shunaqa qattiq larza bo'ldi dedi, gumburab ketdi, qo'rqib ketdik nima bo'ldi ekan deb. Qattiq portlash bo'ldi dedi mana shu yerda. Mana shu yerda bor edi, Amerikani kemti bor edi oldin. Shu Afg'oniston kirib chiqishlikda muammo edi shu. Mana shu kemtni o'zlar portlatishdi qarang. katta kimdi o'zlari mina qo'yib o'zlari portlash yeri bilan yakson qilishdi chiqib ketishdi birodarlar bor g'animatlar olib kelishdi ichidagi narsalarni olib kelishdi hali deniylarni boshqa boshqa kir olib kelishdi bu yerga e qarang tep tekis qilib qo'ygan nima proyekt qolmasin degan bizdan qolmasin mujohidlar ham ham qolmasin oddiy xalq ham ko'rmasin bizni proyektlarni ham ko'rmasin hatto mana shu pashshularga ham o'zlari tarbiyalagan murtadlarga ham ishlamayapti hozir deyapti u afg'oniston ichida ham qancha qancha binolarni o'zi portlatyapti hozir shunaqa portlatib chiqib ketyapti Alloh akbar, Alloh sunnati bu narsa birodarlar. Bu Alloh sunnati. Kecha yana aytib o'tganimizdek oyat Alloh taolo nima dedi? To'rt qismga bo'ldi, to'rt qismga. Birinchi nima qiladi dedi kofirlar? Albatta kofir bo'lganlar Alloh yo'lidan jihoddan to'sishlik uchun infoq qiladilar. Birinchi ular infoq qiladilar. Infoq qildilar. Ya'ni hozirgi o'rta statistika bo'yicha kuniga o'rtacha 35 million dollar masraf qilar ekan Amerika. Ular infoq qiladilar, birinchi bosqich. Alloh yo'lidan to'sishlik uchun. Hattokina Gols Rossiyada o'tganda aytibdi, taqriban 25 milliard dollargacha bir yilda masraf qiladi deyapti Amerika. 25 milliard dollar masraf qiladi taqriban deyapti. Afg'onistonda o'zida. Qirg'izistonda deyapti, mana shu 5 million aholisini butun ekonomikasiga, ana shu deb butun yashashiga, ekonomikasiga deyapti, bir yiliga deyapti 5 milliard dollar ketadi deyapti. Butun bitta davlatni butun aholisini nimasiga 5 barobar masraf ketyapti qarang. shuncha masraf hashlayapti. Va bu yilgi ham deyapti, mana shu Golos Rossiya natijasiga qaraganda 70 milliard dollar yana ajratdi deyapti Amerika. Ya'ni o'zi krizisga botib ketyapti. Lekin nima qilyapti? U ham biladiki, yutkizib qo'ysa, undan bettar yo'q bo'lib ketishligini. U oxirgi nimalarni harakatlarini qilyapti. Oxirgi nimalarni qilyapti. Bu qarzga botib ketdi Amerika ham hozir. Chunki birodarlar, bitta ana shu botgan jangidan bitta ikkita vertolyotni uchiramida Qirg'izistonga o'tirib qolgan. Bu arzon emas bu uchayotgan narsalar bu. Har birini masrafi katta. Har birini masrafi katta. Ularga birinchi demak, ular infoq qiladilar deyapti. Infoq qilishingni qarayanki, mujohidlar ularni ustidan kulganday qiladi. Shunday kentlarga boradida, bu yerdan chiriki jang hozir partizanskiy vayna birodarlar 5 ta havon olib boradi, bor yo'g'i 5 ta havonni. 5 ta havonni ko'tarib boradi. O'zi 6-7 mujohid. Shunday bor, o'rga o'rnatadi, shunga shungalarga o'rnatadida, o'zi ona bittani qo'yib yuboradi, bo'ldi. kirib ketadi hamma sangarlarga kirib ketadi qur'onni o'qib zikrni qilib birodarlar hazil huzul qilib yuboradi. ular bombardi boshlaydi bitta BM masalan raketasi 250 dollar taqriban. Ular endi bu yerga olib kelishi bor, unisi bor. Endi endi u kachalari biz sotib olayotganlari shu 250 dollar. Ularniki bilmadim endi. Ya'ni ham yangi bo'lsa kerak ularniki. Otadi, otadi endi ko'rsiz butun mana shu atrof vodiyni nima tashaydi da bombard tashaydi. Mujoylar kulganda yotadi, yotadi, o'tiradi bir yarim soat o'tiradi, to'xtadi mana. to'xtaganda yana bittasi yugurib chiqadi yana bittani bittani qo'yib yuboradi yana kelib o'tiraveradi <laughs> ungacha haligi ichkarida ko'rsa signal vuy vuy signal ichkarida bazada yugurib olib endi tasavvur qilasizlar военныйlarda qanaqa bo'ladi u hmm. bizdagi unaqa bo'lmaydi tartib intizom hmm. ularda nizomiy bo'ladi tezda bitta signal chalgandan keyinlar bitta havo tushgandan keyin ular nima qiladi shunday o'tiribdi ular ham ularga ham jon kerak ularda iymon yo'q oxiratga siz bilan biz shahid bo'lamiz deb o'tiramiz ular bunaqa o'tirmaydi ular hmm. biz hozir hozir urib qo'ysa ham xuriladi oldiga boraman deb o'tiramizda ular unaqa emasku ular vo amerikamga qachon bor ekanman deb yig'lab o'tiradi ular u hayoti shuku uni oxiratga ishonmasa u shunda nima qiladi tushda tasavvur qiling signal bo'ldida tez yugurib borib bittasi apachiga yugurayotgan bittasi josga yugurayotgan bittasi unga yugurayotgan bittasi borib havoniga o'tirayotgan bittasi bmga o'tirayotgan hamma yana напряжение otadi otadi otadi qo'yadi qo'yadi topolmasa alamda apachisi uchadi uchadi topa topolmaydi qaytib ketadi josi uchadi jeti uchadi yomon jirillab qo'yishadida uchadi uchadi topolmaydi qaytib endi o'rnashadi ichadi kutib turadi mujohidlar o'rnashgandan keyin ikkinchisini qo'yib yuboradi hmm. yana uchadida haligilar ko'rsangiz yana uchinchisini qo'yib yuboradi shunaqa to'rtta beshtani qo'yib yubordingmi kecha birodarlar aytyapti oxirgi amaliyotga borganlar biz 5 dan shuni olib 2 soat 3-4 soat boshini aylantirib haligi jinnisini chiqarib yuborib orqaga qaytasak uyg'ur birodarlar kelyapti deydi katta <laughs> <laughs> beshtasi kelyapti deydi biz katta beshtasi katta uyg'urlar kelyapti ular ham mana shunaqa qiladida qanaqa tatar birodarlar boradi u tojik birodarlar bor al qoida bor hammasi shunaqa qilib borib ham boryapti tolibon ham o'sha oddiy tapchkada borib qoladi chiqishiq ota otadi yana cho'pon bo'lib qaytib kelaveradi bu dushmanni zeriktirib tushunyapsizlarmi katta jasadda ham aytganimizdaqa bitta pasha qo'naversa pashaxonangiz bo'lmasa turgizib yuborasiz o'rningizdan Faqat ro'pparasida turib berish kerak emasda. Qochish kerakda. Chaqib qochish kerak, chaqib qochish kerak, urib qoch, urib qoch, zeriktirish kerakda. Har kuni zeriktirish kerak. Hozir siz bilan bizga amaliyot ozga o'xshaydi. to'rt oy, 5 oyni bir amaliyotga borib kelsangiz, oz bor kelyapman deb o'ylaysiz. Lekin maqsad o'zi jangda dushmanga zarba berish. U bo'lyaptida alhamdulillah. U tinmayapti u. Hatto o'rtacha mana e, Afg'oniston imoratini targ'ibot bo'limidan berilgan xabarga ko'ra, o'rtacha bir kunda taqriban o'rtacha hisobda 50 ta amaliyot bor deyapti har kuni. 50 ta amaliyot yotib tursa tasavvur qiling. Tinch kun yo'q. Qo'mondonlarimiz aytadiki, e, o'tiramiz dedi, biz borib kelgandan keyin muxobarda ishda o'tiramiz dedi. Tinmaydi deyapti. Tinmaydi, mashallah, tinmaydi-da, amaliyot tinmaydi dedi. Dushman nur chidamay qoladi shunaqada. E, Psaliski e, ezishdi uni. Hatto o'sha o'zlarini o'zlari oyoq sindirishlar boshlangan. O'zlarini o'zlari qo'llarni sindirish boshlangan. Ketay Amerikaga deb. o'zlarini hatto jinni o'qilayotganlar bor. Kuniga o'rta hisobda o'zlarini Amerikani o'zini axborotdan olingan ma'lumot kuniga bittadan o'lim bor deyapti. O'zini o'zi osib qo'yish bor deyapti. Bu endi o'zlari tan olgani. Chunki u odam ruhan ezilib ketadi-da. Tentak bo'lib qoladi, odam tomi ketib qoladi bu nimalar tushaversa. Birodarlar, ular pamper saqa desa biz oldin men hazil qiladi mujohid akalar deb o'ylardim. Kelib biz bu narsani aniq ko'rdik bu narsani. Bu aniq ma'lumot aka, pamper saqa tasavvur qilyapsizmi? Pampers taqib yuradi ular. alhamdulillah bizni shunchalik alloh taolo qani qo'limizga ozgina qurollab qo'yib o nechi yil oldingi sipsat qilib <laughs> shu qurolni olib qo'ysa alloh shuncha ularni qalbiga qo'rquv solayapti ya'ni demak qurolda nima bor ekan quvvat bor faqat bizga mana shu qurol bilan emas ekan g'alaba nima bilan dedik aytib o'tganimizdaqa aqida tawhid. hmm. biz yakka Allohga sig'inish, yakka Allohga qullik qilsak, yakka Rabbimizga duo qilsak, mujohidlash Robbisiga sig'inib boradi. Biladiki, ular texnikadan ancha qolodamiz ulardan. Lekin Allohga sig'inib borganligi uchun Alloh taolo ularni qalbiga shu qo'rquvlar solyapti. Alloh taolaning buyukligi ularda bashara sotchilyaptiki, ular akbar emasligi. Ular hech narsaga qodir emasligi mana ularni basharalari ochildi. Alhamdulillah. Shuncha mana o'zlaricha o'xshatib Usoma ham biz tekshirib beradigan navolarimiz bor. Bitta alohida bir nimamiz bor. bir shuni ish ustida ishlaydigan biz guruhlarimiz bor deyishgan. Usoma haqida qayerda gap kelsa tappada avtomatik ishlaydi, sputniklar avtomatik telefonlar yozadi, shunaqa gaplar tarqatilgan Amerikan istixborotlari tomonidan. Shunaqa nimalar bor deb. Biz bu yerda nimalar aytadi, mas'ullarimiz aytadi. Usoma biladan 6-7 yilda Afg'onistonda ochiq yurgan deydi. ochiq ko'chalarda yurgan deydi qani deydi o'ldirib ketish qiyinmidi biznikilar mana mujohidlar fidoya qilib dushmanni ichiga kir fidoya qilyaptiyu yigirma tonnalar bilan portlatyaptiyu a sen ham bironta o'g'il bolangni jo'natchi kelib turib shu yerda portlatsin shu amirlar bekinib yurmaydi bu yerda markazlari bor turadigan yerlari bor shunday kelib fidoya qilib yubor portlatib yubor mana yotibmiz mana shu yerda 20 o'ttiztamiz shunday bitta tarassut qilib shunday ketib portlatib yuborchi qilolmaydi u narsani qilolmaydi u narsani chunki hmm. iymon yo'q allohga bo'lgan unaqa shavq yo'q qarang Alloh subhanahu va taolo mana shu iymon insonni shu darajaga olib borar ekanki, mana qo'limizdagi tavhid aqidani agar yaxshi o'rganadigan bo'lsak, bu tavhid shu darajaga olib borar ekanki, buni oxiri bar jihatga olib keladi ekan. Tavhidni yaxshi o'rganmagan odam biling, tavhidda haqiqat yo'q bo'lgan odam jihatga kelmaydi. Lekin jihatga tavhidda haqiqat borilar keladi. Tavhidni, ya'ni bu yerda yakka Allohgagina sig'ingan inson tura oladi bu yerlarda. Yakka Allohga tavakkul qilgan inson bu yerlarda tura oladi, bu bombarlarda, bu dushman qarshi tura oladi. Yakka Allohga sig'ingan, yakka Allohdan qo'rqgan, yakka Allohdan panoh so'ragan inson mana bu yerlarda tura oladi, birodarlar. bolmasa Bo'lmasanki bahona qilib ketadi, har xil narsalar bahona qilib qochadi u. Demak, tavhidni kamolati ham mana shu yerda bo'ladi, birodarlar. iymonni haqiqati shu yerda bo'ladi va bu yerdagi iymonni tarbiyasi shu darajaga olib borganini ko'rasizki ko'zingizni oldingizda birodarlar shundaygina birodarlar sizlar bilan xayrlashib u kulib turadi yoningizda tabassum bilan qarang ular bomboradan qo'rqsa tabassum bilan shunday kemtalik ichiga kirib ketayotganini ko'rasiz shunday birodarlarni ko'rdikki o'zini o'zini erasini uyiga kirib ketgan daqiqa kirib ketyapti kentlarga shunday avtomat ko'tarib jang bo'lyapti bombor bo'lyapti toruz bo'lyapti u birodarlar shunday birodarlar aytib beradi shohid birodarlar kirib ketyapti deydi kim shuni kallasini ham egib qo'ymayapti shunday kirib ketyapti deydi tasir tasir otyapti shuni kallani ham egmasdan otib otib otib kirib ketyapti deydi haligi birodarlar sifatlaridan men sizlarga shuning uchun aytamanki shu shahidni sakkizta sifatini abdulla azom zikr qiladi shundan bittasi bilib qo'ying hokisorlik shu birodarlar biz hayotda biz ko'rgan narsamiz shu ediki doim ular hokisor edi ular bir birlariga nisbatan nihoyatda kamtaron edi birodarlar shu birodarlar jang maydonida sher bo'lganini ko'rar ekansiz Lekin shu narsa aytiladiki, shu mujohid tajribali mujohidlardan va ulamolardan aytiladiki, birodarlariga do'q do'qbobsa qiladigan, birodarlarga nisbatan o'zini ko'rsatadiganlar maydonida eng qo'rqoq qoladi dedi. Shunda Alloh taolo qalbiga qo'rquv solib qo'yadi dedi. Chunki u paytda qalbga mutmaylik beradigan Alloh ana shu bir-birimizni xizmatda bo'lib, kamtarona bo'lib, shunday bo'ladigan bo'lsak, Alloh sher qilib qo'yar ekan. Shunday birodarlarda ko'ryapsizki, sodda birodardi. Bu avtomat ota olamikin dardi shu birodarlarda. Lekin shularda iymon fidoyilik qilishga yetdi. Bizga yetmagan narsaga yetishi birodarlar. kirib ketyapti masalloh qarangda yana shu bu iymon shunday tarbiyalar ekanki bu tavhid bu maydonda ayollarni ko'rasiz hatto ayollarni ko'rasiz u ayollarga aytyaptiki muhammad alayhissalom deydi hadisda aytgan ediki ollohni cho'rilarini masjiddan to'smanglar agar masjidga bormoqchi bo'lsa masjiddan to'smanglar degan hadis bor masjidda vaholanki namoz o'qish ayollarga nafilada deyapti a sizlar deyapti amirlarga hatto ayollar yozadiki bedahat sizlar bizni qanday jannatdan to'sasizlar deyapti Allohu akbar qarang, iymon qanaqa tarbiyalaydi. Birodarlar ketyapti, shunday fidoil nimalarda o'tiryapti. Birodarlar ko'p aylashadi, kutiraman, ana shu yerda kutaman sizlarni deyapti. Ochiq ishon yaqini bordi Allohga. Ana shu yerda kutaman birodarlar sizlarni deyapti. Kechikmanglar deydi. Hmm. Yoki ana shu yerda kuturamiz deb turib kirib ketishyapti. Ya'ni shunchalar iymonan ishonadi shu narsaga. Yaqinan ishonadi birodarlar. Va Alloh subhanahu va taolo bizga mana shunday iymonni haqiqatini bersin Alloh taolo. Mana inshaalloh bu yerda o'zingizlar yurib keyin ko'rasizlar. Bu yerga kelmagan odam iymonni haqiqatini tushunmas ekan. Tashqaridan ancha yildan beri ilm olgan birodarlarimiz bilan xatlashganda ham ular aytayaptiki, ular tasavvur keltira olmayapti. Bu ov miltig'ilar bilan qanday Amerikan ustidan g'olib bo'lasizlar deyapti. Hu ishonmas, bu yerga kelmaganda ishonmas ekan. Alhamdulillah Robbimizga hamdlar bo'lsinki, ana shunaqa bir dunyodan Alloh taolo chiqib qo'ydi bizni. Alloh subhanahu va taolo. Chunki dunyo insonni qalbiga kiraversa kiraversa u nima qilar ekan? U qo'rqoq bo'lib qoladida, shahodat yomon ko'radigan inson bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, shunaqa iymonlar bersinki Alloh taolo va ummatni ham Alloh taolo xaloskorlardan qilsin. Va ummatni uyg'otuvchi insonlardan qilsin. Ummatga biz mana shundan xitob qilamizki, ya'ni qo'rqmanglar, demak Amerikadan ham qo'rqmanglar, O'zbekistondan ham qo'rqmanglar, hammasiniki cheklangan. Demak ular hamma narsani eshitib, bilib, uni tura olmas ekan, o'zlari da'vo qilgandaqa. Alloh xohlaganicha qila oladi. Shuning qo'rquvdan chiqinglar, bu zillatdan chiqinglar deb nima qilamiz? Da'vat qilib qolamiz. www.sodiqlar